Chunka sohtayoh kah capítulo. Saludo kuna apachicos hangmanta. Kunang nyatagmi recomienda moikichik panenchik fibeta. Paeja sin crea yahtapi kah enigmasenchikuna cervejmi. Alin yataya señor nenchik pasutimpi paita chasquikuichik, imainam enigpura chasquinakuikuchka hina. Paitaja yana paikuichik tagya, imam necesitasqan pipas. Payqa achkaqtam yanaparqa, yanapawarqataqmi ñuqatapas. chik, Cristo Jesuspaq llamkaqmasi Priscilatawan Josan Aquilata. Paykunaqa wañuytapas manam manchakurqakuchu viday salvaykunankupaq. Chaynaqa llumpaytam agradecikuni. Agradecikuntaqmi mana judío kaq llapayan iñiqmasinchikunapas. Taluday kapuay chiktakya, paikunapa wasimpi huñunakoh iñigmasen chikunatapas. Chaynatak asya laupi, puntallaraj Cristuman iñikoh kuyasqay ipinitutapas. Rimaycuychikya, llumpay yanapasoqnikichik Mariatapas. Chaynatak judío masi andronikutawan juniastapas. Paikunaqa iñikorjako, ñuqamanta puntatarajmi, inaspam ñuqawan kuskataj presukarjako. Paikunaqariki, apostolkunawan kuska allin riqsisqam kanku. Saludayka puaychiktaqiya, señor ninchikman iñiqmasinchik kuyasqay ampliastapas, Cristupaq llamkaqmasinchik urbanotapas, kuyasqay istakistapas, chaynataj Cristupa apruebasqan apelistapas. Saludayka puaychiktaqiya, Aristobolupa wasinpi lliw kaqkunatapas, judiomasi tapas, Chaynataq Nenchikman wasinpi kunatapas. iñikojkunatapas. Saluda ikapuaychiktaqian, trifinattawan trifusatapas. Paykunaqa señorninchikpaq llamkaq masinchikmi. Saluda ikuychiktaqian, kuyasqanchik paninchik persidatapas. Paypas llumpaytam llamkarqa Señor Señorninchikpa aklasqan allin riqsisqa rufutapas. Mamantawan ya saluda ikapuaychik payqa ñuqapapas mamayhinam karqa. Saludaycuychiktaqa asinkritutapas, flegontetapas, hermastapas, patrobastapas, hermestapas, hinaspa paykunawan kaq wawqi panenchikunatapas. Saludaykapuaychiktaqa filologotawan juliatapas, hinaspa neriotapas, panentinta ulipas tapas, Paykunawan kaq llapayan iñiqmasinchikunatawan. Llapallaykichikya abrazanakuykuspa rimaykanakuychik. Saludaykamusunkichiktaqmi tukuy hinastinpi Jesucristupa sutinpi huñunakuqkunapas. kuna. Ruega kamuykichikmi, yachasqaykichikpa kontrampi kaqkunamanta kuidakunaykichikpaq. Paykunaqa iñiqkunata rakinachispankum, rurachisun kichik. Chaynaqa Paikunawanha amaya juntana kuichikcho. Paikunaha manam señor ninchik Jesucristo tacho servinko. Asuanja munas hallankumantam afanakunko. Sumaqllataña rimaspankum manaraj ancha yachaqkunata ingañanko. Hamkunamanta michaqa llapayankupa yachasqanman manhina, kasukuqña kaptikichik kusikuchkani hinaspa munachkani imatapas allinta ruray yachaq kaspaykichik manaña huchallikunaykichikpaq. mi, hawkalla waqaychawaqninchik Diosninchikmi chaylla sarupanqa, hayllaykichikpi vencisqa kananpaq. señor Señorninchik Jesucristo ya kichik. saludai Kaymantam un kichik, masi Timoteo, enaspa judiomasi masi los yoan en enaspa susipaterpas. Kaikarta karta heljamoh, ñoja terciopas, Señor ninchikpa sutimpim saludaykamuykichin. kichiktagmi, wasimpi y Gayupas, Paipa wasimpi muñunakunku kaypi kichik kichiktagmi, llaqtapa qullqin waqaychaq erastopas, hinaspa wawqinchik cuartopas. ya Señor ninchik Jesucristo kichik. Dios ta Pablo yupaychasqan manta. Jesucristo manta allin noticiakuna willakushayman hinaya, Dios ninchik jajata hina sayachisunkichik. Chayraqmi Jesucristoan riqsiykacherqa ñawpaq mantapuni pakasqa kaqta. Payllataya yupaychasun. Kunanqa Dios manta willakuqkunapaq qillqasqanwanmi, llapallan nasyunkunaman hawachisqaña kachkan. Chaymi wiña wiñaypaq kawsaq Dios kamachiptin, llapayan nación kunapipas alin noticiata yachankuña, inikuspa kasukunankupaq. Jesucristoman hapipakuspaya, tukuyachaq sapallan Dios ninchikta wiña wiñaypaq yupaychasun. Amén.